أندلسن أندلسن أندلسن أندلسن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Nastavljamo sa komentarom započetih knjiga. Prva je po praksi bila da obrađujemo komentarišemo Kitabu Teuhid od šehu Islama Muhammeda ibn Abdul Wahaba. Prešli smo uvod, govor o knjizi i uvodni dio Bismilu i zahvala Allahu Đelešanu, tako da smo došli do prvog poglavlja. Prvo poglavlje u nekim metnovima, u nekim komentarima se na, je nastavljeno Kitabu Teuhid, kao što u knjizi e, Fethul Međid, po kojoj radimo. A u nekim je nastavljeno, kao što je ovdje kod nas, Hakullahi ala ribal, hakul ala Allah, e, Allaho pravo prema ljudima i pravo ljudi prema Allahu. Jedno drugo je ispravno, jedno drugo je u kontekstu onog što, što je spomenuto od ajeta i hadisa u ovom poglavlju. Pa znači krenut ćemo, sa, na, sa navođenjem ajeta spomenuti na, na početku poglavlja. Znači ovo poglavlje govori o, o tevhidu, uopćeno o tevhidu, ili pravu Allaha Đelšanu kod ljudi i pravu ljudi kod Allaha Đelšanu kao, kao što spomenuti isti hadis u, u tekstu ovog, ovog prvog poglavlja. Pa, pročitaj nam prvi ajete u prvom poglavlju. Uh, uzvišeni Allah kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ A stvorio sam ljude i džine jedino da me obožavaju. Uh, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ Mi smo svakom narodu poslanika poslali obožavajte Allaha, a klonite se taguta. Uh, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا A odredio je gospodar tvoj da ne obožavate nikoga osim njega, a roditeljima dobročinstvo da činite. وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا I obožavajte Allaha i ne pridružujte njemu ništa. قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Reci dođite, proučit ću vam ono što vam je zabranio gospodar vaš, da ne pridružujete njemu ništa. Prvi ajet u kojem uzvišen kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ja nisam stvorio, ili kako da stvorio sam ljude i džine jedino da obožavaju, ili nisam stvorio džine ni ljude osim da me obožavaju. Ovaj ajet naravno govori o tevhidu. Učenjaci kada govori o tevhidu, govori na dva načina. E, prvo, ona klasična podjela što je mi znamo, a to je podjela tevhida na, tri dijela, a to je tevhid rububije, tevhid uluvije i tevhid esma osipati. To je ona klasična podjela koju mi e, učimo i izučavamo. Znači, tevhid rububijeta, e, tevhid e, priznavanja vlažnje za gospodara kao tvorca, kao, kao, kao ono koje živi, kao mrtvi obskrbljuje i ostala njegova svojstva rububijeta. Drugi tevhid ulovijeta, tevhid u kojem se priznaje Allah pravo da jedini zaslužuje da mu se uključuje ispoljava i vadet i je smao sifat, znači teuhid u kojem se potvrđuju Allahova lijepa svojstva i imena. To je klasična podjela. Imamo drugu podjelu, znači ovo pričamo preko ovog, nećemo ulaziti detalje, pošto se ovo na klasičan način uglavnom izučava, izučava teuhid u ovoj trostrukoj podjeli. Naravno, e, e, ono što je uvriježeno u zadnje vrijeme. E, prije toga je kod nekih učenjaka bila podjela na dva dijela, a to je teuhid fil marifeti i isbati, to je prva vrsta tevhida, a to je u stvari e, tevhid rububijeta i esmavo sifat. Te, e, e, tevhid marifeti, to znači tevhid rububijeta. Spozna da Allah Želešanu, onaj gospodar koji je tvorac, koji je stvoritelj, koji obskrbljuje, koji umrtljuje, oživljava i tako dalje. U to ulazi i esmavo sifat, ulazi znači potvrđivanje, potvrđivanje e, bića Allah kao ono koje ima uzvišena svojstva i lijepa imena. Znači, to se e, svrstava pod jednu istu podjelu. Ovo, naravno, ovo podjelu, e, između ostalo spominje Šir Slabin kada govorite o Tevihidu, ovu podjelu spominje u drugu. I e, u tom ga e, slijeduju Ibn Qajim na Dževzi, Dževzije, e, slijedi u toj podjeli. To je, znači, to je prva vrsta, a druga vrsta je, kako oni kažu, Teuhid fi talibu al kast doslovno znači teuhid u traženju i cilju namjeri. Odnosno tu se misli teuhid uh, ilahije ili teuhid ibade. Uh, šta znači teuhid ilahije teuhid ibade? Znači teuhid, e, kome se ispuljava ibade, odnosno da je Allah Žešanu taj koji zasluži da, mu se upućuje i badet. Ovo spominje stoga da ne bilo zabune, jel, prilikom čitanja u nekim knjigama, ta podjela, znači, ona prva podjela, kaže, to je ona klasična, da se dijeli teuhid na tri vrste tevhid rububijeta, tevhid uluhijeta i tevhid e, e, esma uh, sifat. Druga ova podjela koju uglavnom spominju učenjaci, uh, kako kažu danas, učenjaci ili prvi učenjaci, na ovaj način su dijeli ovu drugu vrstu podjele, a to je znači teuhid marifeti wal izbati, a druga teuhid ilahije gdje u prvu se skupinu znači, ubraja i ovaj, tevhid rububijet i esmao sifat, a u drugu skupinu se samo e, tevhid e, i bade, tevhid ilahije ili ilahije. Nadam se da je jasno o čemu govorimo. <clears throat> Kur'anski ajeta u ovom kontekstu koji potvrđuju koji potvrđuju uh, tevhid Allahu Đelešanu u ova u svijedno koju podijeli. Znači, ova podjela je više stvar znači, e, pristupa e, temi radi razumijevanja. Ona je potvrđena u širijskim tekstovima, naravno. E, vrlo bitna ovdje stvar, spominjemo da Znači prije, ovo dodajemo o sebe mimo, mimo što spominjete u knjizi, u komentaru Fetal Međid od Abdurrahmana Hasana, ali šeha, da vrlo bitno stvar naglasimo, a to je da je prvi važib, prvi važib, prva obaveza mukelefu prva obaveza eh, osobi eh, koja postane punoljetna je da ispolji teuhid. Znači, teuhid je prvi vađib eh, osobi koji treba da ispolji. Znači, u ovom smislu, u ovom kontekstu ovdje koji smo mi spomenuli. Zašto ovo spominjem? Zato što je pristup ovoj temi kod Ehl Sunnava džemara, razlikuje se od ovih kalamističkih sekti. Kalamističke sekte kažu, od Ešarija, Maturidija i ovi ostali, džehmija, motezila i tako dalje, kod njih je prvi vađib nezar i tefekur. Kod njih je prvi važan čovjek da, da gleda i da razmišlja oko sebe. Da vidi šta postoji, kako, otko nebo, zemlja, brda, rijeke, doline, ljudi, ko je on, šta je on, da o tome razmišlja. Prvi važan kod da čovjek razmišlja. Ovo naravno filozofski pristup. Prvi vam je obveza da razmišlja. I onda kad dođe svojim razmišljanjem, svojim srcem do spoznaje da postoji Allah Žešanu kao tvorac i da on zaslužuje da mu se ispoljava i bade i onda to potvrdi širijskim tekstovima, onda je on upućen. Tako da su neki kod njih u krajnost. Da osobi se priznaje teuhid i akida ako nije došlo sa te strane. Znači, ako je slijepo prihvatio od roditelja da mora vjerovati u Allaha Đelešanuhu, tako naučio, tako ga odvojili, kaže, nije mi ispravan teuhid teuhid mora biti zasnovan na razmišljanju, ono što je nastao, da razmišlja, da gleda oko sebe, da posmatra. Dok je kod ehlu sunna džema drugačiji. Kod ehlu sunna džema prvi važib je da vjeriš, da izgovoriš šehadet ako nisi, ako nisi bio musliman, ako si musliman svakako roditelj malena nauči. Od bismilije, subhaneke i ostalo naučite, naučite izgovaraš la hilala. Od malena te lekine naučite da izgovaraš la hilala. tako na razred. Rođen musliman. I prvi vađib ti je da ispoljavaš Allah te Razumio ti, ne razumio, koliko razumije, nije bitno. Bitno da vjeruješ Allah Đelešanu, priznaš za gospodara i da mu robuješ. I tu je ispravan pristup. I na to šarijetski tekstovi. Dok je kod, kod ovih, eh, pošto je kod njih provučena, znači, eh, ta, eh, ta doza, nota, zovite ga filozofije, ili ono što je preuzeto iz drugih kultura civilizacija, ubacio su ovu stvar, da nije prvi važib, da on izgovori la Hilada da, da povjeruje laže šanu, ispolji mu teuhid, razumio, ne razumiju, nego prvi radi on razmišlja, da konta. I do punoljetnosti trebao bi da, da dođe do toga, da formira svoj misao o tome šta postoji, što, što postoji, kako postoji i tako dalje. Naravno, to se kosi sa, sa ono, ovo, ovo spominje iz razloga što je e, što ova stvar, znači jedna očita stvar u čemu se razilaže e, učenjaci Ahlu Sunna ono džema, odnosno akida, na čemu je bio selef ovog umeta, i od onoga sa čime su došle ove sekte, sa, shodno tome koliko su napravili devijaciju od onog na čemu je bio Ehl I zato se odmah razlikuju od tome u potvrđivanju tevhida. ove sekte, kelamističke, skolasičarske, one kad govore o tevhidu, prva stvar što je govori, iznosi, slomiše se iznoseći dokaze da postoji Allah prva stvar što je odmah kad kažu la ilaha illallah, to znači nema drugog Boga osim Allaha. kod nje nema tvorca osim la. E, iznos je dokaz da potvrde da postoji Allah. I kad potvrde da postoji Allah, Đelešanu, oni računaju da su, da su na najvišem nivou. I u tome se različili od ehl sunne Znači, kod, znači e, Tevhid, značenje teohida razkoj kod kalamističke sekte i kod ehlo od džema u tome što kalamističke sekte, one, znači, prvo što pristupe tome da potvrdi da je tvorac, e, tvorac ovog svega što postoji jedino Allah Đelešanu. Stvorite kao tvorac. U tom znamo njima pridružili Sufije i Ehlo Kelam. I, oni smatra, kada potvrde Allah Đelešanu jedini tvorac, on je tvorac, stvoritelj ovog što postoji, on su ispunili teuhid, završena priča o Davidu. I tu zastaju. I u njih knjiga, uglavnom, kad počitate, počete pričati, on je tvorac, pratvorac, netvorac, ovako, onako, o tim temama, izgubiš se u tim riječima, nekim filozofskim, i na, ne dođeš do onog, dobro, tvorac, u redu, šta dalje? I badet, kome i badet? A tu kod njih nema. I zato nije čudo kod ovih kelamističkih sekti koji se učavaju u školama i da kod njih nastaju i badeti raznorazni i on se čude kad im neko to i negira, jel? Šta je sporno Šta je sporno ovoj novotari? Šta je sporno ovoj novotari koji ima veze s ibadetima? Šta ima veze uvesti ovu novotariju ili ovu novotariju? Fiksku ili akidetsku? Nije im jasno kako to može neko negirati, pa ono, halo. otkud to da negira? zašto? Zato što oni uopće ne ulaze ulazi u tumačenje te tu. I tu nastaje taj spor taj spor razumijevanja, razumijevanja i badeta kod ehli sunne val ono čemu je bilo, znači ovog umeta, i ovo s čime su došli ovi e, ehlu kelamsko lasičari, odnosno ove sekte koje danas imaju rašio većinu, e, većinu islamskog svijeta. E, počinje od ovog problema, znači šta nam je prvi vađib i čime potvrđujemo teuhid. Kod njih se, znači, prvi je vađib da čovjek razmišlja o tome šta postoji, kako postoji, Kod ehlu sunne prvi važi da izgovoriš la ilaha razumiju, ne razumiju naslijedio od babi, od mame, nije bitno. Prva stvar, izgovoriš la ila hilala da vjeruješ u to, tvoj se števi potpuniti, razumit ga što više budeš učio, vjeru i tako dalje. Dok od nije tako, zato što filozofski pristupaju ovoj temi. A onda posljedica toga i tumačenju la ila hilala. Znači, kod njih je e, la ila nema Boga osim Allaha, odnosno nema halika, nema tvorca osim Allaha I onda kad to potvrdi, oni računa da su potvrdili najbitniju, najkrupniju stvar. I u tome se raz, razilazi sa Ahlusunna džema. Zašto? Zašto razilazi? Zato što kod Ahlusunna džema uh, eh, eh, teuhi znači, to spominju stalno i bitno da se to spomeni, eh, la, la ma'bude bi illallah, Nema božanstva uh, s pravom istinsko koje zaslužuje da se obožava osim Allaha Đelšanu. A ne, nema tvorca osim Allaha Đelšanu. I e, normalno, e, e, naravno, ja sam ne dokaz oko toga ko je u pravu, jer neko kaže, dobro, ko je u pravu od njih? Nema sumnje ko je u pravu. Zašto? Pa zato što su tevhid rubovijata potvrđivali mušici. Mušici u Meki, koji je poslanik sa, sa Lalama sada pozivao da izgovore Lajla, on su potvrđivali da, da postoje On nisi negirali Allah Žešanu. On su izgovarali, znali ko je tvorac, ko je stvoritelj. I potvrđivali tu, kuranskim ajetima imate koliko še kuranske ajda u kojima kada ih pitaš, kada kada ih pita, wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda, da ih pitaš koje je stvorio nebesa i zemlju, rekli la Allah. Sigurno da znači, nema kod toga kod njih da stvori Allah džeshanu. Kome su pučili ibadet? E tu se razilaze. Mušici kažu kipovima. Što kipovima? Jer su oni naši šefađije i oni se, preko njih se približavamo bliže Allah lešanu. Kod, e, znači, e, kod, ono sa čime je došao poslanik, sallam, la ila ilala, Znači, i su puđe, samo Allahu Đelešanu. I tu je ta razlika bilo i to je ono što je sprečavalo mušike da izgovore la Hilala. Što je sprečavalo da izgovore la da su znali šta to znači. Kod njih nije bilo izgovor la samo izgovor na riječima. I e, da ne duljimo oko toga. E, znači, e, ovdje je vrlo bitna stvar. Znači, kada govorimo teuhid, potvrđujemo teuhid u ovom ovdje što smo malo prije spomenuli. Onom trostrukom značenju ili onom dvostrukom kako su ga protumačili učenjaci. A ne ovo na čemu su ehlu ovo je kao jedan uvod, jel, prije što uđemo u temu. Uglavnom, ovaj, e, što se tiče, <clears throat> što se tiče značenja ajeta, oma halakul džine, oni se budun, nisam stvorio džine ljude, osim da me obožavaju. <clears throat> Značenja ajeta, da Allah Želešanu obavještava, e, da obavještava Allah Želešanu da je stvorio žine ljude radi činjenja i badeta njemu, da je ovo u stvari Eh, hikmet, mudrost, suština i eh, najbitniji razlog, najbitniji razlog stvaranja stvorenja. Nismo mi stvoreni radi eh, Nura Muhammedovog, ni, ni, radi Muhameda, kao što Sufije tvrde, ili neke druge pogrešne devijacije, pogrešno tumačenje ovog, nego kuranski ajat jasno pojašnjava što smo mi stvoreni. Oko čega nema dilima, ne bi trebao biti dilema od toga što smo stvoreni. odnosno, preciznije, i ovo volio, znači, kada već pišete, komentaršete, znači, e, da, ono najbitnije dodate ovdje. E, ovo značenje ajta ovdje, šta znači ja budu? Znači, nisam stvorio džine ljude, osim da mi, me obožavaju ili da mi bade To je ispravno, jedno i drugo ispravno. Nije ispravno što Besim Kordu prevela, to je da mi se klanja. Znači, klanjanje je jedna vrsta bade. Gdje su ostale vrste bade? Znači, ispravno da kaže ja budu, da me obožavaju ili da mi bade čini. Šta znači to da, mi, da me obožavaju da mi bade E, to znači uspre učenjaci, prenosi se nešto od Ali, e, radi Allahanhu, prenosi se od Mujahida, ispravni ovo što, uh, što se prenosi od Mujahida kao fesira i to je prihvatio Šeji Slavim Temi i mnogi drugi učenjaci, a to je, kaže, ja nisam stvorio žine ni ljude, osim da obožavaju, kaže, to obožavaju znači illa li amurehum wa enhaum. Nisam stvorio žine ljude osim da im naređujem i da im zabranjujem. A to je ibadet. Allah je nas stvorio da nam naredi na nešto zabran. Naredimo da činimo to i to, da nam zabran to i to. Zato smo stvoreni. A to je naravno, mislim se prvenstveno, znači ovo, ovo Nisam stvorio ni ljude. da li ja budu osim da me obožavaju, ili da mi vade činik, uh, e, u tefsiru da kaže Ila li amurehum wa enhaum. Nisam stvorio osim da im naređujem i da im zabranjujem. A to u stvari, i mnogi drugi ajde su protumače, e, bul insan e jutre ke suda, e, zar misli insan, da misli insan da, će, da, je, da stvoren nako da bude što sam sebi, da se bez stvoren. Da fataš zjale, da nako živiš bez veze, nemaš pojma što stvoren, što, što će na dunjalu i tako dalje. Nije, kao što kaže Imam Šafija, kaže, e, ovdje kaže, zar misli insan da, će, da je stvoren suda, suda znači onako bez veze, bez cilja Kaže Imam Šafija, la i umar da, da je stvoren tako da mu neće biti naređeno i zabranjeno. Ne, stvoreno se da nam se naredi, da nam se, da nam se zabrani. Naredi da radimo ovo, ovo, da se zabrani, činimo to i to. I to je ibadet u stvari. Da budemo pokorni u tome lažešan. I to je suština tumačenja ovog ajta. da ne idemo dalje. Sljedeći ajd. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ mi smo poslali svakom narodu, svakom umetu, svakoj skupini ljudi, poslanika, da obožava, da obožava lađe šanu i da se kloni taguta. <clears throat> Narod dolazi na, po pitanju ovog dolazi termin taj tagut, šta znači tagut. E, od Omer radijalno prenosi se da je tagut šeitan, ta, tagut šeitan, da je e, tagut šeitan, tako je e, bez na nekim mjestima u Koranu prevodi riječ tagut sa šeitan. Eh, a onda prenosi se također od Žabra radi Allahu anhu, da je, da je tabut, eh, kaže, kuhanon kane eh, tenzila alihim šajatin, da su, da su to proroci koji su sudbinu. A od Malika se prenosi, mama Malika se prenosi, ta vut kullu ma ubide min dunila, sve ono što se obožava mimo Allaha Đelešanu. Kaže Ibn ta tagut, kaže šeitan, za zajenehu min ibadit gajdala. Kaže Ibn Kesir, znači tagut je šeitan i kaže za zajenehu i što ono šeitan učini lijepim od obožavanje neće drugo mimo Allah Đelešanu. A kaže eh, Abdurrahman eh, Ibn Hasan Ali Šeh, kaže najispravnije ovdje da uzmemo uh, najopćenitiju, naj, najpotpuniju definiciju taguta, a, koju spominje Ibn Qaim, a to je ono mi smo spominjali kad smo komentarisali tri načela, a to je e, da je tagut u stvari, kaže kullu qawmin, e, pardon, kullu ma teđaveze bihil abd haddehu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Tagut je, kaže, kullu ma je teđavezu bihil abd haddehu. Sve ono u čemu rob prijeđe granicu. Granicu od čega? min ma'budin, onog što, što obožava, ono što se obožava, matbuin, ono, ono ko se slijedi, ono ko se obožava, ono ko se slijedi, e, mutajn, onaj, onaj komu se pokorava. Kad se priđe granca u tome trome, u trome, znači, prelazi se u tagustvo. I to je zaista naj, e, e, cjelovitija definicija po pitanju poimanja taguta. I tu ulazi ono prije što smo spomenuli. Znači sve što se obožava ima Allah Đelešanu. Pod u ovu definiciju također ulazi oni koji traži presudu kod mimo e, nekog drugog, mimo laži Alšanu njegovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Značenje znači, ovog ajeta, da, ako treba da ponovimo definiciju od Ibn znači definicija kullu ma je teđaveze bihil abdu e, da je tagut sve ono sa, e, u čemu rob, u čemu rob prijeđe granicu od onog, min ma'budin, od onog što obožava, min metbujn, onog koga slijedi, a umutajn, od onog što, što kome, bude, kome pokoran, kome se pokorava. Značenje ovog ajeta, vola tabatna fi kulli umetin rasul, e, e, mi smo poslali svakoj skupini, e, kaže, uzet ćemo ovdje tefsir. Ovdje, znači, praksu ima Abdurrahman, šejh Abdurrahman Ibn Hasan Ali Šejh e, prilikom e, komentara ajeta se vraća na Ibn Kesira ili da se vraća na neke druge tefsire ako vidi da su oni, mi ćemo naglasiti na koji se tefsir vraća, glavno se vraća na Ibn Kesira, na neke druge tefsire u kojima je, je preciznije pojašnjeno tumačenje ajeta. Značenje ovoga, ajta kaže, e, Allah Žešanu se obavještava, kaže da je poslao fi kulli ta i svakoj skupini od ljudi. I ovdje ima problem ako shvatimo e, ume, umet da je narod. Uzme narod, neki pa dobro, koji je poslanik poslan Rusima? Koji je poslanik poslan Kinezima, Japancima? Ako uzmemo, ako uzmemo e, u narodnom smislu razumijevanje umeta. Uh, su to precizniji bil, pa kažu, jel kaže, fi eh, kulli ta'ifeti na svakoj skupini od ljudi. Svakoj skupini od ljudi smo poslali Resula, poslanika, bihadih kelime. Koju, koju kelime, znači tevhidom, yani abudullah, evo što tako, da, obož, da upućuju ibadet samo Allahu Đelešanu i da se kloni taguta. tako smo malo prije Pojasni šta znači. Ako uzmemo u onom tumaču što se prenosi od Malika, znači e, sve ono što se obožava mimo Allaha Đelešanu ili ovo cjelovitiju definiciju koju spomenuo Ibn Kajim. Odnosno šta znači Nija ni buta Tagut kaže e, da obožavaju Allaha jednog jedinog i da se kloni i badeta sve, e, svega mimo Allaha Đelešanu. Kaže Ibn Kefir, vezan za ova ajet, Kaže kulluhum. Kaže svi, misli na vjerovjesnike, jedu ila ibadet. Da dakle, svi su vjerovjesnici pozivali da se čini ibadet, ispoljava ibadet, samo lađe šanu. Vajenha e, e, an ibadeti masiva. I zabranjivali se da se upućuje, čini ibadet nekom mimo Allaha šanom. فلم يزل سبحانه يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح kaže Allah Žešanu neprestalno slao poslanike ljudima od onog momenta kad se pojavio širk kod ljudi, od, odnosno od potomaka Adama a.s. A to je, kaže, fi qaumi Nuh kod prvog e, poslanika, odnosno e, razlog slanja poslanika bio Nuha i u tome, kada se pojavio širk kod naroda Nuha ali pa je poslat njima Nuha ali a, kaže, to je bio prvi poslanik. Vakane awvalu, vakane awvalu rasulim, e, ba'athahu Allahu ila ahli al-ardi, ila an khatamahum bi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam, alladhi Eh, dabdakat eh, davetuhu insu wal džinni fil mušarek wal magarib. Kaže, prvi, znači, eh, prvi poslanik je poslat, znači, bio Nuh, alaihi selam, pa je završeno poslanstvo sa Muhammedom, sallallahu ve sellem je upotpunjena dava i prema džinima i prema ljudima i na istoku i na zapadu. Pa je onda spomenuo ovdje e, mnoštvo ajeta koji potvrđuju tu stvar. Znači ima drugi ajeta koji isto potvrđuju da, da, da, da su zlati poslanici svakoj skupini ljudi i da su pozivali u ovo, u ovo što, e, ovo što u ajetu, a to je da, da, su pozivali u činjenje bada samo laže šanu i da su odvraćali od Sljedeći kuranski ajet, e, pa se praktičan biti da se ne država puno na komentaru ajeta, znači o jednom ajetu možemo pričati čitav ders, nego nam je cilj da, da e, krać, kratko i zgrovito priđemo komentar i da se uzme osnovna misao razumijevanja razumijevanja uh, ovog metna akideskog. Sljedeći ajet, وَقَدَا رَبُكَ لَا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Problem je ovdje što ima u nekim, nekim ovim metnovima, uh, ove knjige, Kitabu Tevhid, negdje imaju spomenuta potpuni mm. ajeti, čitavi ajeti, a negdje imaju samo dio ajeta, dio ajeta u, kojima, e, u kojima je u kojima je dokaz, argument za postojeću e, ono što je naslovljeno u naslovu. Tako recimo u komentaru ovo, Fetul Međidov knjige po kojoj radimo, recimo ovdje mnogi ajti, sad koje mi spominjamo, ovdje četiri pet ovi ajta, ajti su spomenuti u potpunosti, de, e, e, potpunije, odnosno čitavi ajti, pa, a, dijelovi tu i ajti nemaju veze sa, sa temom, tematikom tevhida. E, tako da je bolje ispraviti da se, da se, da se da skrasimo, odnosno smanjimo na ono što je direktno vezano za naslov teme. Uh, recimo ovom ajetu, kada rabuke la tabudu jahu wa bil i E, naredio je, ili u e, vesijetu poručio tvoj gospodar, la budu illa e, da, ne obožavate osim njega, u valide sana i da, i da s roditeljima činite dobročinstvo. A onda u nastavku ima ima je blogalna indakel i tako dalje. Nastava govori o, o, nastavak govori o dobročinstvu koji se puće roditeljima i kako da se ophodi prema njima. To ima direktno veze sa temom, iako je ovdje u komentaru Abdurrahman ibn Hasan e, e, komentari su te dijelove i taj ajet, jer je on se vjerovatno vraćao na, na primjera Kitabu Tevhida gdje ima potpun ajet. Dok mi recimo u našem prijevodu imamo samo ovaj prvi dio ajeta koji je vezan, za, za tematiku koja je nastavljena na početku ovog poglavlja a to je ovaj dio, kada rabuke la tabudu illa jahu, bil valide insana, ili kako ovdje prevedeno odredi gospoda tvoj da ne obožavate nikog osim njega, a roditeljima dobročinstvo da činite. <clears throat> Značenje ovog kada, e, imamo, prenosi u tefsiru dva, dva značenja, jedno je vesa, a to znači oporučuje, savjetuje, a drugo je MR, koji se prenosi Abdullah ibn Abasa radijallahu anhuma, e, pada rabuke, naredio je tvoj gospodar. <clears throat> Ili ovdje predano odredio, ispravnije naredio, na naredio je. Ella tabudu illa, illa jahu, da činite tabuduhu vahdeho dune masivahu, da obožavate samo njega mimo, e, mimo bilo koga drugog. E, kaže, a to je značenje la ilaha illallah. Značenje la ilaha illallah je, znači, kao što kaže Ibn Qayyim, e, imamo e, what wa isbat, Znači, onaj kaže ko hoće da protumači la ila hilala samo sa negacijom, nema božanstva, znači to nije teuhid, također onaj koji protumači teuhid samo sa potvrdom da je Allah samo Bog, da je Allah Bog, znači i to je nepotpuno, teuhid se može, eh, teuhid, odnosno la ila se potvrđuje samo sa, kad su potpune ovo dvoje, znači negacijom i potvrdom. Nema božanstva, osim da nema božanstva koje zaslužuje da mu se ispoljava čini i bade, osim Allah Zašto kažemo nema, božanstva koji e, koje zaslužuje? Zato što u praksi imamo božanstva razno to je poznato, znači o tome smo govorili do sad toliko puta. Znači, e, nema božanstva, ta negacija, znači nema božanstva koje zaslužuje da mu čini bade, znači u praksi postoji raznorazna božanstva. E, ljudi obožavaju ovo ili ono, što je poznato. Ali ono koje zaslužuje da mu se čini baditi je samo Allah Žešanu. I takvo razumijevanje la Lela je jako bitno. I ono nas vodi do cilja. Bez takvog razumijevanja la znači čovjek može izgovarati la Lela, a činiti širki bit mušrik. I to čak imamo pomenuti u kuranskim ajetima. u kuranskim ajetima da, ima ljudi koji obožavaju lašana, oni su mušici. Kako može obožavati lašana, ali mušik. Pa to tom znači, znači da, on stvari, jel, da on stvari teuhid ne razumije na ispravan način. Ovaj ostatak ajta koji komentarstva Abdurrahman Hasan, nećemo njega spominjati jer je vezan učinje dobročinstva prema roditeljima, a to je tema sporedna. Sljedeći va va'budullahe vola tušriku e, bihi <clears throat> Obožavajte Allah šanu i nemojte, nemojte njemu činiti širk ni u čemu, nemojte mu pridrživati nikoga u tom ibadetu. <clears throat> A značenje, kao što kaže Ibn Kesir, ima Ibn Kesir, on kaže značenje ovog ajta, Allah Đelšanu naređi svojim robovima, da čini i ispoljavaju ibadet njemu jednom jedinom, la šerike lehu, koji nema sudruga, nema, su, e, nema e, nekog uzase. Kaže, fe inahu haliq razik mutafaddil ala halqihi fe džemil halat. Jer Allah Žešanu onaj tvorac, onaj koji skrbljuje i onaj koji, e, koji e, u svim stanjima, znači on daje fadl o sebe e, svojim stvorenjima. Kaže, وَهُوَ الْمُسْتَحِقْ مِنْهُمْ أَنْ يُوَحِدُوهُ I on je onaj koji zaslužuje od, od s- svih oni koji, koji ljudi obožavaju, da se njemu jedinom ispolji badet i da mu se ne čini širk u tome. Eh, od bilo, čemu, od bilo koga od njegovih stvorenja. A onda sljedeći ajet, sljedeći ajet počinje eh, Kulte alev etlu ma harame rabbukum alikum, Ella tušriku bihi šeja, red se dođe, preučio vam ono što vam zabrani gospodar Raš, da ne prežudite njemu ništa. A ovdje imamo, eh, ovdje taj ajet u, ovom primjerku spomenut u potpunosti. Znači, to je, u stvari, to je više ajeta, znači više ajeta od 151. ajeta do 153. ajeta, odnosno tu su tri ajeta, u, tim, u ta tri ajeta, kao što će poslije, poslije doći u hadisu pojašnjeno od Abdullah i Mesuda, je došlo, taj ajet se naziva, kaže, ajetu hukukil ašare, ajet o deset prava, deset obaveza E, kao što kažem, u, e, u ovom primjerku koji je kod nas preveden imamo sam početak ajeta prvog od ta tri, a u drugim primjercima imamo sve tri ajeta. I ta sve tri ajeta je su Abdurrahman i Mirhasen. I to bi znači uzelo, znači, mogli bi dva predavanja komentarstva to ova ajeta. Znači tu spomenuti, u tom ajetu spomenuti deset stvari. Prva počinje sa, sa tevhidom i negiranjem širka, a ostale stvari su vezane za određene ostale propise. <clears throat> Nama je ovdje najbitnije ovo što je vezano za našu za, tematiku. A to je ovaj prvi dio ajde. Kod ma rabbukum Reci, dođite da vam proučim, da vam kažem ono što je e, zabranio vaš gospodar vam. Ella tušiku bihi šeja. Da ne činite širk e, njemu, ni u čemu, ni sa čim, da ne pridružujete nikog u ibadetu. E, odnosno, ovdje značenje reci, e, kaže, e, kaže Ibn Kathir, li haulaj li mušrikin, alladina abadu gajr Allah. Reci mušicima koji su, koji obožavaju nekog drugog e, mimo Allaha Đelešanu. وَحَرَّمُ مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ I koji su zabranili ono što je Allah šanu njima, a čim je Allah šanu obskrbio. Znači, možete se opteretiti na sebe sa nekim stvarima koje Allah šanu nije zabranio, pa sebe zabranio. Dođite, halume talu, halume akbelu, dođite da e, da vam ja, da vam pričam, da vam kažem ono što vam je e, e, ma harama rabbukum ono što vam je zabranio vaš gospodar. kaže, Ibn Kesir ovdje kaže, ono što vam je zabranio, uistinu što je zabranio, što je potvrđeno u Kur'anu, u šarijskim tekstom i objavama prije toga, što vam je uistinu zabranio, kaže, kaže, la Kaže, ne ono što ste vi sebi umislili, pretpostavili i izmislili i lažno ubacili u vjeru. Kaže, bel vahjen minhu wa amren min indihu. Nego ono što je došlo u objavi i što je došla naredba od Allaha Đelešanu. A to je Ella tušriku bihiši. A, odnosno, e, da, da se ne čini širk, da se ne pripisuje Allahu Đelešanu u gadetu, e, odnosno da se ne pridružuje neko drugo njemu u ibadetu. Naravno, vidimo da svi ovi ajeti govore u jednom kontekstu a to je naredba Teohida, ispoljavanje vada tamo lažešanu i negiranja širka. A to u stvari jest, jest naslov ove teme. A ovaj ostatak dalje, znači ovdje nastavu, u obil vali dejnih sana i tako dalje, nabrajeno su ostale, prvo je spomenuta negacija širka, od tih deset stvari koje je spomenuto ova tri ajeta, pa onda je znači, spomenuto ostali devet stvari od, znači, e, devet stvari e, koje imaju veze i sa akidom, i sa fikom, i sa ophođenjem, tako dalje, da bi na kraju ajet završio One hada sirati mustaqima. I ovo je moj pravi put, tebi i slijedite njega, Ola te tebiju subole, fetefarraka bikom se bili, i nemojte slijediti puteve, uh, se, pa ćete skrenuti od njegovog puta, puta, druge puteve, znači druge puteve, mimo ono sa čime je došao Allah pojasnio poslanik sallallahu pa će skrijeti sa njegovog dalikom vasakom bihil alakum Ovo je ono što vam on oporučuje, što on naređuje, kako bi se vi bojali Allaha Znači, nije nam da spominje sve što je ova tri ajeta, to je tema za sebe, to bi bilo, to je fino da se obradi u nekom, nekim predavanjima, dersovima, mi se vežemo za ono što je suština knjige, a to je govor o tevhidu, u ovom ajetu, naravno, ovaj završava ovaj treći ajet, ovom slijeđenju pravog puta, završava ono što je došlo u poznatom hadisu, koji bilježi ima Mahmene Said, i tako dalje, da je poslanik sallallahu alaihi e, da je nacrtao e, liniju na zemlji, jednu pravu liniju, pa oko nje, e, pored nje nacrtao nekoliko drugih, sa lijeve desne strane nekoliko drugih linija, pa je onda rekao vahadihi, napisao kad nastao tu jednu liniju, rekao hada se bilu lahi mustaqima. Kaže, ovo je pravi Allahov put, tu jednu pravu liniju. A kod nje, kad je mali crpce kratki nacrtao, kaže vahadi subud leji se minja se bilu lahi illa wa alihi šeitan jedu ili. Kaže, ove ostale crte, kaže, one su Uh, na njima je, kaže, uh, na njima je šetan koji poziva, poziva, znači, uh, poziva na, a to je, kaže, ono na čemu nije, nije put Allahu I, kaže, I onda je proučio ovaj ajet koji završava tri ajeta, ona hada se mustaqima, fetebi, i ovo je, kaže, moj pravi put. Znači, koji pravi put? Ono što je pojašeno prijeto na tri ajeta, pojašeno u stvari šta je rezime vjere. I zato nam sad dolazi ovaj hadis koji nam to pojašnjava. Volate uh, tebi u subode, sam napomenu na kraju toga ajta, kaže i nemojte slijediti puteve raznorazni, misli se novotarije i šehavat. Bida va šehavat, znači novotarije uh, i šehavat, znači uh, slijedi strasti, svijedno bilo one tjelesne ili, ili idejne, ideološke. A onda nas ova, ovaj ajet zadnji dovodi do sljedećeg, do sljedećeg hadisa od Abdullah ibn Mesuda, pa pa nam počitaj taj hadis. Uh, ibn Mas'ud radijallahu anhu rekao je ko, ko želi vidjeti oporku Muhammeda uh, Muhammedovu sallallahu alejhi ve sellem na kojoj je njegov pečat neka pročita govor uzvišenog Kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alejkum reci dođite proučit ću uh, ono što vam je zabranio gospodar vaš do riječi wa anna hadha sirati mustaqima od Muaza znači ovaj nam hadis od Abdullah suda ovaj nam hadis pojašnjava u stvari, znači, pojašnjava to, e, ovo prijetno što je spomenuto u majetu prije toga, u zadnjem majetu, znači da je da je zadnji vasijet, da, da je zadnji od Allah bio e, Muhammedu e, i da je to to je završetak, da je to pečat, ovo što je spomenuto u ovom ajetu, ovo zadnje što smo govorili, ovi deset stvari koje su spomenute, E, najbitnija stvar koja počinje na početku je to da se ne čini širk. Onda su spomenuti ostali devet stvari. E, znači, opet naglašam nije mi cilj da sad napravimo te stvari, jer one nisu o, srži teme o kojoj mi govorimo, da napravimo ostale devet stvari koje govore o drugim stvarima, o dobročinstvu prema roditeljima, e, da onda zabrana ubijanja djeci, what? ubijanje djece misli se ovdje onaj novorođenče e, dijete koje se rodi pa se pa su ubijali tamo za vrijeme e, mušici to radili, pa onda da se ne približava nemoralu, vala tako, fevahiše i tako dalje, pa onda da ubijanje, bespravno ubijanje ljudi, to sve stvari koje su došle, pa onda da se ne približavaju metku jetima i tako dalje, prilikom vaganja na, kantaru i litri, da se e, vaga pravidno prilikom govora, da se bude pravedan, onda ispunjavanje i obaveza kojima se obavezan, sve to spominjete te stvari i još drugi koje spominjete ovdje u ova tri ajete, to je zadnji vesijet od Allaha Đalešanuhu e, u kojem je tražio da, e, da oporuči poslanik sallallahu sallam svome umetu i pojašnjava taj hadis. E, najbitnija stvar u tome znači ovaj početak zabrana širka. Kao najkrupnija, najbitnija stvar. Sljedeći hadis od Muaz ibn Džebela, pročitaj nam. Od Mu'az ibn Džebela, radi Allah, prenosi se da je rekao Jahao sam sa vjerovjesnikom, sallallahu alaihi wasallam, na magarcu, pa mi je on rekao O Muaze, znaš li koje je Allahovo pravo prema ljudima i koje je pravo ljudi prema Allahu? Rekao sam Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Rekao je, zaista je Allahovo pravo prema ljudima da ga ljudi obožavaju i da mu ništa ne pridružuju, a pravo ljudi prema Allahu jeste da Allah ne kažnjava onog komu ništa ne, pridružuje. Rekao sam, Allahu poslaniće, hoću li obveseliti ljude? Rekao je, nemoj ih obveseljavati jer će se na to osloniti naslov ovog hadisa je i naslovljeno u nekim primjercima Kitabu Tevhida, je pravo prema ljudima i pravo ljudi prema Allahu Đalšanu, e, jer, značenje hadisa govori o tome koje je pravo e, Allaha Đalšanu prema, prema njegovim robovima, a to je da mu čini ispoljava i badet. I to je, to je suština Tevhida i to je onaj Tevhid sa kojim su dolazili poslanici i zbog kojeg su se poveli ratovi, zbog kojeg se podijelili ljudi na mu'mine i na mušrike, na vjernike i na nevjernike, zbog čega isuka na sablja poveden džihad e, i tako dalje. Znači, to je taj tevhid. Nije to onaj tevhid da potvrđivanje da postoji Bog. Jer inače ljudi, uglavnom većina ljudi na Dunjalku priznaje da postoji božanstvo. Različito ga opisuje različito ga tumače, ali je, znači, e, nesporazum, spori oko toga kome se ispoljava ibadet i kako se ispoljava ibadet. Naravno, po pitanju po, vjerovjesnika posljednog onako ne prizna vjerovješnog Muhammeda sallam, ne, može biti mumi, ne može biti vjernik, pa makar priznao sve ostale vjerovjesnike prije toga. Ovaj hadis od Muaz ibn Džebela, Muaz ibn Džebel je poznati Ensarija Hazređi, poznati ashab od, e, na, od najpoznatiji, ashaba koji je na Bedru i bitkama poslije Bedra. Eh, ashab koji je poznat po, eh, po znanju u fikskim propisima i u Kur'anu eh, da je on bio u stvari jedan od kod koji se završavalo znanje u, u propisima vjeri, i čak je to preneseno određenim eh, hadisima, preneseno da je poslanik sallallahu alejhi rekao da će Muaz Džebel biti proživljen na sudnjem danu eh, ispred učenjaka, da će biti na jednom stepenu ispred njih, da će biti njihov predvodnik i tako dalje. Eh, ili u drugom hadisu je potvrđeno njegovo da je on, da je on bio najučeniji u ovom umetu u propisima vjeri. Uz Aliju Radela, naravno. Ovaj Ashab umro, umro je 18. 18. godine 18. Eh, godine po Hidžri, eh, kada je bila kuga u, u Šamu, u današnjoj, današnjoj Siriji, Palestini, eh, poslanik sallallahu alejhi poznati stvari vezano za Muaz je to da ga da je poslanik sallallahu alejhi ve ga učinio svojim zamjenikom kada je poslanik sallallahu alejhi krenuo sa ashabima da da oslobodi da oslobodi Meku na dan Yom Fetr tada je ostao Muaz da ga mijenja. U tom hadisu znači dolazi da je, da je Muaz ibn Džebel jahao na jahalici iza poslanika sallallahu na što ukazuje na, na, na skrušenost i poniznost poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nije bio ohol, da nije bio, da se nije dizao za ljudi, da se čak nije razlikao, poznata ona stvar bila da dolazi Beduin, u vjerodostojnim hadisima dolazi Beduin Eh, među skupinu ashaba, među kojima je poslanik sallallahu alaihi sellem i kaže Ejuku Muhammed, pita koji je od vas Muhammed. Da je poslanik sallallahu alaihi bio izvojen načinom sjedinja, načinom odjeći, eh, da je stolicom ili sjedinjem ili izgledom bio drugačiji, on je ne bi pitao, ne bi pitao taj beduin ko je od vas Muhammed. Znači nije se razlikovao od njih. Bio je obični, E, običan po izgledu, e, ničim se nije mogao izvojiti da bi ovaj mogao reći odmah njemu prič i, i da je prepoznat da je on vjerovjesnik, da bi, a bio vjerovjesnik e, najbolje stvorenje koje je hodilo ovom zemljom. A to nam stvari govori o, o, tome kako čovjek treba da se ponaša sa muslimanom unutar muslimana. U hadisu, znači, govori, ovo malo uzirje spominjem sa strane, u hadisu, znači, ono što je bitno u hadisu što je vezano za tematiku, da je pitao poslanik sallallahu alejhi ve Muaz ibn Džebela, pitao ga je da li zna koje je pravo Lašanu nad, e, prema njegovim robovima ili nad njegovim robom, prema njegovim robovima. E, ovo pitanje je vrlo bitno i ovak, ovakav način, ovakav način treba čisto koristiti onaj koji, izučava, poučava ljude vjeri, a, to je radio često poslanik sam da upita. Zašto kada upitaš nešto, onda privučeš pažnju kod ljudi da priučiš pažnju, odnosno to privlačenje pažnje ostavlja, ostavlja da osoba poslije lahko zapamti tu stvar. Odgovor kad se čuje lahko zapamti. Dok za razliku onako kad se priča u kontekstu tema neka ispriča se, ljudi, često odlutaju, ne budu prisutni i ne skontaju čemu se radi i zbog toga, znači, e, kako kažu učenjaci, znači, el kafi nefsi, obel kafi znači, više ostavlja traga u, u duši čovjeka, u prirodi čovjeka, kada se tako, na takav način pristupi i nešto pita. E, I pita je to e, Moazib Džebela, on je odgovorio na poznati način, da to zna, najbolje zna Allah i, i njegov poslanik, E sad se ovdje postavlja pitanje, to izgo, reći da, za neku stvar da najbolje zna Allah i njegov poslanik, to je za vrijeme života poslanika sa crnim ima smisla i naravno misli se ovdje u, u pitanjima, a ne u gajbu nego u šerijskim pitanjima. Vraća se znanje na Allaha i njegovog poslanika. Da li nakon smrti poslanika, sallallahu alaihi ve da, li nakon smrti je ispravno reći, kad te neko nešto pita, kaže Allah, Allah zna najbolje i njegov poslanik. Ili treba reći samo Allah zna najbolje E, o tome čini smo govorili jednom i vjerojatno znate odgovor, možemo poslije o tome pričati. E, <clears throat> uglavnom, Moaz je vratio znanje na laž e, i na njegov poslanik, odnosno to nam govori o Edebu tome. Kada nešto ne znaš, nemoj. Nije sramota reći ne znam. Nije reći ne znam, neko kaži da ne znaš ili, ili na kraju kraja na kraju reći Allah zna najbolje, ne znam ja to, nije mi jasno i tako dalje. Nije sramota reći, odnosno pola je znanja, kao što prinosi od, od nekih od shaba, pola je znanja reći ne znam. Sina se tim znanjem ne treba faliti, nego treba čovjek da nauči. <laughs> Ali čovjek, dobro je stvar da čovjek zna, da zna što ne zna. šta ne zna. Uglavnom, odgovor je ovdje bio, znači, e, odgovor je bio da je poznanik sallallahu alaihi sada e, pojasnio da je pravo da je pravo Allah Žešanu kod da mu ne, čini da mu ne čini širko, odnosno da ga obožavaju. Znači da mu ispoljavaju, da mu ispoljavaju i badet. Znači, ja duhu, vola, vola bivše ja. Da mu ispoljavaju, da samo njega obožavaju, da mu čini širk ni u čemu. A pravo robova kod Allaha Đeršanuhu je da ih Allah Đeršanuhu ne kazni onog komu ne čini širk. Naravno, ovo se ne da neko ne kaže, ja či, na širku sam, o, pardon, na tevhidu sam nisam činio širk, a radi druge velike grije. Da kaže, pardon, da dođe na sudnjem danu, da dođe na sudnjem danu, da dođe na sudnje dano i kaže, da je odnosno ovog hadisa, ja tražim od Allahšanu da me ne kazni, jer sam, jer sam, nisam činio širku, umro sam na tevhidu. Naravno, ovdje se ovo treba potpuno sa ostalim drugim šarijetskim tekstovima. E, odnosno, ovdje, značenje ovog je ovdje, da neće biti uh, e, ako ne bude umro na širku, odnosno umri na vidu, da neće biti vječno u džehnemu. Onaj ko umri na širku, bit će vječno u džehnemu. Onaj ko umri na tevhidu, a bude imao druge grijehe i ne oprosti mu se te grijesi, ne oprosti, ili e, ne nadoknadi se drugim dobrim dijelima, ne prevaknu, znači, bit će kažnjen uh, u džehennemu onoliko ko, koliko zaslužuju ti grijesi sa kojima, uh, sa kojima zaslužuju A pošto je umro na tevhidu, kad tad bit će vraćen u dženet. I to je akida i to je, u tome se ova akida od akide Mu'tezila, Džehmija i ostalih koji smatra da je onaj koji e, e sahibu onaj koji čini veliki grijeh i umri na tom velikom grijehu, ne pokaja se da će biti vječno u, u I onda završava ovaj hadis, završava time, kaže, e, o Allah, e, ja Rasul Allah, kaže, Ela u Beširu nas, kaže, da li da obavijestim ljude, da obradujem ljude sa ovom viješu. Znači, da je bitna stvar da ne umriš na širku. Kaže poslanik sa Anzelatu fejete fejetekilu, nemoj ih obavijesti o tome, pa kaže, pa da se oni osloni na tu stvar. Kad e, da, zabilježim dva e, da se osloni, šta ovo znači da se osloni na to? Znači ovo ukazuje <clears throat> da je, da nekad, da je dobro sakriti neko znanje. Ako to znanje može biti problem, da, to znanje može biti problem za ono koje se obavijesti. E, u Rivajetu, u Rivajetu došlo ovog hadisa, da da je Muaz ibn rekao, da je obavijestio, da je prenio to, znanje, kaže in de meuti te esumen. Pred smrt je obavijestio o ovom hadisu, e, bojeći se da nema grijeh u čemu? U skrivanju znanja. Da ne bi sakrio znanje, jer ovo je znanje. I prenio je taj hadis. Odnosno, ono dokazuje kao što, što je u nastavku ovdje, imamo u nastavku, znači pojašnjeno, u, kao što ovdje na, u prijevodu rečeno, u poglavlju su sljedeća pitanja. Pa je spomenuto ovdje 24, 24 koristi fajde iz ovog kompletnog poglavlja. Mi ćemo samo te koristi da se, se pročitaju i znači ne vjerujem da treba neko posebno tumačenje jer se one razumiju iz ostalih tekstova i time ćemo završiti ovaj, ovaj današnji predan. Samo da, još prije toga kažem, znači e, ovaj zadnji dio, ovaj zadnji dio hadisa u kojem kaže ne nemoj ih obavijestiti pa da se ne bi oslonili na to, E, to ukazuje, e, to ukazuje znači, da je dozvoljeno, da je dozvoljeno sakriti, prešutiti neko znanje radi koristi. S tim da učenjaci, drugi su govorili o tome e, koje je znanje. Znači, ako je to znanje neko viška koje nije bitno, nije suštinska stvar. Znači, ovdje, znači, to, znači, nije to bitno, ovdje su znali znači, da je naređa čine i bade, da je zabranjen širk a ovaj sad detalj toga, znači da onaj komene širku tako, dakle, znači to je znanje, kao što kažu mnogi učenjaci, kaže, znanje zajdala kadrenu htađi Znači, fi kameti din. Znači, to je znanje koje je donekle malo višak od onog koje je potrebno u uspostavljanju vjere. Znači, ovo prije su dali da, je zabranjen širk, da je naređen, i, da je U određenim okolnostima, znači, dozvoljno prešutiti ili sahit zbog određene koristi, ali da to bude privredna stvar, jer je osnova zabrana skrivanja znanja, a to je došlo u, u nekoliko kuranske ajte, naredba od poslanika, sallallahu sallam, fel jubelir šahid minkum al gajbe, neka obavijesti eh, onaj koji je prisutan, ono koji je osutan, ono znanje koje je čuo od mene. Uglavnom, ovaj, uh, ostaje što da pročitamo ovi ovi koristi iz ovoga hadise, time se završiti uh, eh, prvo poglavlje, pa budu, budem da pročitati. U poglavlju su sljedeća pitanja. mudrost stvaranja ljudi i džina ibadet, obožavanje samo Allaha jeste tauhid, jer, u, jer je u tome bio spor. Samo malo. Znači, ovdje pazite, ova mudro stvaranje ljudi žirna, misli se o oma halatu džini ili se ilad budu, Znači, to je jasno, skuće iz toga. Ovdje, da je ibadet, obožavanje samo Allaha, jeste tauhid, znači teuhid je u uluhijetu. I u tome je bio spor među vjerovjesnika, poslanika i onih kojima su oni poslate, a ne u tome da potvrde da postoji Allah Đelšan. Budu nastaviti dalje. Onaj ko to ne izvrši nije obožavao Allaha i u tom smislu je značenje njegova govora وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ Niti ste vi obožavaoci onoga što ja obožavam. Uh, onda mudrost u slanju poslanika, uh, da je objava došla do svakog naroda, da je vjera svih vjerovjesnika jedna, uh, veliko pitanje, a to je da se obožavanje Allaha ne ostvaruje drugčije, osim sa nijekanjem taguta, u tom je smislu značenja njegovog govora, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ Pa ko zanijeće taguta, a povjeruje u Allaha. Ovdje sam malo napred, da se pasio, da ne bi bilo nesporazum ovdje. Neko da kaže, pa dobro, ovaj, znam ljudi koji, koji su, računaju vjernike, klanjaju postoje i tako dalje, nisu, nisu kad čuli posebno nešto za taguta, niti su izučavali tu tagutsku temu, Jel to sad znači, niti sam čuo ikad od njega da on za, za zanegirao tagut, jel to znači da on nije vjernik? da je ovdje ne bilo šubha. Znači, ona koja povjeruje Allah potvrdi teohid i potvrdi, znači da, da slučaj e, automatski i negira taguta. Automatski negira taguta. Znači, ne traži se posebno kao što ono e, devijantno, pogrešno e, tumačenje od strane onih koji preteriju u, tekfiru, pa kod njih ko ne, negira taguta, onda se još došli dalje, negira guta ovim koji vladaju u zemljama, kod njih ne može biti muvahid. To je devijantno tumačenje, to nije ispravno. Ako bi išli ovim tim razumijevanjem, kako oni kažu, znači ispalo da, da kroz istoriju islama, muslimana, uglavnom većina muslimana izbili muslimana. Što je obični ljudi, šta on zna šta je tako, ni čudno, kako je ovo, ovo prije, ovaj, prije rata kod njih danas, ovo zadnjeg rata kod nas u ko je znao za taguta, je pričao taguta, uglavnom se tagut prevodio sa šeitan. Znači, ko je to negirao, ko je razmišljao, te ispadne nije niko bio vjernik ovdje. Ili vrlo malo bilo ljudi koji su znali za tu stvar. Tako znači da eh, onaj ko, ko, ko ovo protumači u smislu da mora neko, da ne može biti vjerni dok on kaže da, čini kufru taguta, znači da on ne može biti vjerni, to je pogrešno tumačenje. E, ispoljavanje čistog teohida, e, e, da, se ispoljava samo bata Allahu Đelešanu, razumivanje la ila ila, znači to je dovoljno za običnog muslimana, da bi bio musliman. A sad detalje ovog poznavanja, šta je tako, i tako dalje, to je sveće izučavanje, popunjavanje vjeri. Tako da ne bilo pozavljeno, ako još ima neki za možemo pričati drugi put o toj temi. Budem dalje. Tagut je ono što se obožava mimo Allaha. Veličina značaja triju jasnih ajeta u suri El-An'am kod prvih generacija u Selefa. U njima se tretira deset pitanja, a prvo je zabrana širka. Jasni ajeti u suri El-Isra, u njima se tretira osamnaest pitanja, Allah, je otpočeo riječima La teđa'al ma'a Allahi ilahen ne stavljaj uz Allah Boga drugog, pa da sedneš pokuđen, ostavljen. A završio riječima, وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا I nastavljaj uz Allah Boga drugog, pa da budeš bačen u džahennem, prekoren, odbačen. Uzvišeni Allah skrenuo je našu pažnju na veliki značaj ovih pitanja svojim govorom ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَا إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ E, i dalje ovo, napola staju. To je mudrost koju ti gospodar tvoj objavljuje. 11. E, ajet u suri... Samo da ne pomenem, znači ovaj ajet ovdje, ovaj suri sra, znači on nije spomenut u tekstu u tekstu e, Kitab Tegat, nego ovdje ubacio, u koristima ubačeno da je u istom kontekstu, znači ima ovdje 18 pitanja se tretira u ovim ajetima, Eh, u suri Isra i da je prva najbitnija stvar, da je najbitnija stvar koja je spominuta ovdje u 22. i 22. Eh, majtu i 39. majetu koji se ponavlja, a to je da se ne čini, znači da, da, eh, da, da se ne čini i badet uz Allaha Želšanu nekom drugom. To je vezano za tevhid za tematiku. Dalje na sve. 11. ajet suri An-Nisa koji se zove ajet od 10 obaveza, uzvišeni Allah otpočeo ga je riječima وَعْبُدُوا اللَّهَ وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا I Obožavajte Allaha i ne pridru- ne pridružujte njemu ništa. Uh, upozoravanje na oporuku Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam na samrti. Spoznaja prava uzvišenog Allaha prema nama, spoznaja prava ljudi prema njemu kada izvrše svoju obavezu prema njemu, da ovo pitanje ne poznaje većina ashaba, e, dozvola skrivanja znanja radi općeg dobra, pož- poželjnost obveseljivanja muslimana onim što ga raduje, strah od oslanjanja na širinu Allahove milosti, govor upitanog o onome što ne zna. Allah i njegov poslanik najbolje znaju. Dopuštenost izdvajanja nekih ljudi sa znanjem mimo ostalih ljudi, poslanikova sallallahu alaihi wasallam skromnost jer je jahao na magarcu s još jednom osobom iza sebe, dopušteno stavljanja druge osobe da jaše pozadi na životinje, vrijednost Muaza ibn Džebela radi Allahu anhu veliki, i veliki značaj ovog pitanja. I s tim sam završio prvo poglavlje. Da završimo samo predavanje, pa ćemo smaniti Allah da je kreška da je granete, sa kojeg je dugo. Sada kraća pauza, 5 minuta. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam.